Insonlar hayotli bo'ladigan, o'zaro bir-biri bilan uchrashib turishga ham to'plashib yashashga muhtoj bo'ladi. Insonlar to'plashib yashagan ekan, ularda bir yerga jam bo'lish va bir so'rinda bo'lish qatorliq faoliyatlar bo'lib turadi. So'rinda bir-biri bilan joy talashmaslik, bir-birini qistab qo'ymaslik, kelmaganlar uchun o'rin egallayman deb o'rin talashmaslik, to'la so'zlab bir-birini zeriktirmaslik qatorliqlar so'rinning adab axloqlaridan sanaladi. 958 savol. Ommaviy so'rovlarga kirishdagi adab axloqlar qaysilar? Javob. So'ronga kelgan kishilar o'z orasidagi bilimi yuqori kishilarni va talant egalarini avval so'ronga kirishga taklif qilib, ondan shu bo'yicha kirishi lozim. So'ringa kelgan mehmonlarni kutilish uchun uy egasi o'rindan qopib, ularga ehtirom bildirishi, so'ringa kirganlar so'rindoshlariga assalomu alaykum deb salom berib kirishi Sorunğa kirgan odam ilm ma'rifat jihati ortiq, yosh jihati cho'ng bo'lgan taqdirdimi, u sorunğa ilgari kirib o'ltirgan kishi bilan o'rin talishib uni o'rindan turg'izib o'tmasligi lozim. Shundaqla sorunğa kirgan kishining yaqin o'ltirgan ikki odamining ruxsatini olmasdan ularning orasiga qisilib kirib o'ltirishi to'g'ri emas. Sorunğa kelgan ilm ahllarini va yashangan kishilarni hurmatlash uchun so'rindikilarning o'rindan turib berishiga bo'ladi. Ama özünü cho'ng sanab, boshqalarni o'ziga hurmat qildirish uchun o'rinlardan turg'izmoqchi bo'lganlarga turmaslik kerak. 959 sual. Sorunda dikkat kılışkı tegislik kishilar kaysıla? Cevap. So'ringa keçip kelgan adam kim bo'lishidan qat'iy nazar, sorundaşlarını kozgap qo'ymaslik üçün, hayarda bekor oran tepilsa, shu oltırışı lazım. Meyli Mayli so'ringa bolsun, meyli mescidki masjidga bolsun, onun uning murlardan atlap otlab doğramaz. Шындақла сорынғы келген адам сорындашланы қыстап олтырмаслығы вә кәң кәңірі олтырып бір-бірге раат беғішліші лазым. Чақырылмаған сорынғы бамаслық лазым. Navadı sorunğa çağırılğan adamğa başqa bir adam egişip billi bağan bolsa, o kişini sorunğa başlap kiriş yoki kirmaslik toğrisida sahibxonning ruxsatini ilish shart. Chunki chaqirılmagan mehmon ruxsatsiz sorunğa kirganda sahibxon yoki shu kishi uchun o'ng'aysizlik tug'ilishi yoki so'rinning kayfini buzadigan ahvollar yuz berib qolishi ehtimol. Shunga chaqirilmagan odam mutlaq sohibxonning ruxsatini olmasdan so'ringa kirmasligi kerak. Bu har ikki taraf uchun yaxshi ish. 960-chi savol. So'rinda o'ltirish jarayonidagi adab axloqlar qaysilar? Javob: Dünyada her kandak bir işinin özgü layık kaydiyosunu ve edep kaydileri boğandık, sorunluğumu məlum kaydı tartiblari ve edep ahlakları bardır. Üç adam bo'lsa ikkisi birini yolg'iz qo'yib pişirilişi yoki u bilmaydigan tilda tildi sözlişi to'g'ri emas bu axloqli kişilerin qiladigan ish emas shundoqla so'rinda o'ltirgan odam boshqalarning g'ayvatini qilmasligi g'ayvat qilganlarga nasihat qilishi lozim so'rindan turib ketmoqchi bo'lgan odamning so'rindoshlarga assalomu alaykum deb ularga salomatlik tilab qaytishi muhim adab axloqlardan sanaladi Sorundan çıkan chiqqan mehmonni sohibxonning ishik oldigacha bile çıkıp o'zitib koyuşu, biz Uyghurlarda ayrım bir ahlakı kaydıdır. 961 sual Sorunda birovni orundun turg'izib o'tishga bo'lamdi? Cevap Sorunga burun kelib oltırgan adam şu sorunda oltırışkı haklıktır. Gerçi martabasi tüven basımı, mo hech kimning uni o'rindan turg'izib o'tish navoda qaysi bir zaruriyat yuzasidan sohibxon yoki boshqa biri birovning o'rnidan turib berishini o'tinsa shu vaqtda uning turib berishi lozim keladi chunki alloh taolo qur'oni karimda bizga bu haqda mundoq deb ta'lim bergan ey mo'minlar agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqirib beringlar desa o'rin chiqirib beringlar alloh sizlarga rahmatini kengaytib berdi agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shitib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa o'rninglardan turib beringlar Sör mücadele. Dasturxondagi adab qoidalari. 962 savol. G'izalnishdagi islom ko'rsatmasi qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan Umar ibn Abu Salama radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning hayot vaqtida tek kichik bola edim. Dasturxonda o'ltirsam qo'lim tovoqning hamma taraflarida chepib yuradi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom bilan bir dasturxonda اولترب qoldim. O mağa sünneti, ey oğul, Bismillahirrahmanirrahim degin. Andın o'ng qo'ling bilan aldingdi yegin, deb nasihat qilgan edi. İmam Buxoriy rivoyat. Shuningdan boshlab mening tamoq yeyishim hamisha shundoq bo'lib keldi. Bu hadis dasturxondagi adab qoidalari uchun birdan-bir dasturdir. 963-chi savol: G'izolanishning adab qoidalari qaysilar? Javob: Imom g'azzoliy Ehya namlıq əsrinin dasturxanda o'ltirishdagi adab axloqlar haqidagi bo'limida mundaq deb yozgan. G'izolanishning adab qoidalarini tuvandikicha ixchamlashga bo'ladi. Tamoqni yeyishdan burun bismillah deyish, tamoqni o'ng qo'lida yeyish, o'zining oldidan elib yeyish, tamoqqa boshqalardan avval qo'l uzatmaslik, tamoqqa va uni yeyotgan kishilarga tikilib qaramaslik, tamoqni bek tez yemasdan aldirmay, yumshoq chaynab yeyish, Тамақны еғізгі арқа-арқыдың селіп әтмәстен, еғізідікінің ютып болып, алдырмастан селеш, тамақны бәк көп емәслік, мехмалланы тамақы көп зорлымаслық вә башқаладыр. Қабыснаме деген кітапта Лохман әкімнің оғлығы мұндақ деп нәсиет қығалығы баян қылынған. Әй оғлым, тамақ егенді оны әзім қылалайдыған мұқтарды егін. Көп еме, әгер көп кішілер білән білі тамақ еш тоғыр келсе, көпчілік тамаққа олтырыштың бұрын тамаққа олтырмығын. agar uyingda mehmon qabul qilsang tomoq yeydigan mehmonlar kelib dasturxonga o'ltirishdan ilgari tomoqni dasturxonga akilib qo'yma tomoq yeganda oldirmay asta asta yeyishni odat qil tomoq yeganda beshingni tuvan tutqin kishining yuziga va qo'liga olgan og'ziga sog'in luqmasi qarash nihoyatda ayibdir uyga kirishdagi adab axloqlar uyga kirishdagi adab axloq qoidalari 964 savol uyga kirishdiki adab axloq qoidalari qaysilar? Javob. Birovning uyga kirmoqchi bo'lgan odam avval ishini chekib, uy egasidan ruxsat so'rab kirishi, ruxsat qilinmasa qaytib ketishi lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deb ta'lim bergan: "Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramag'icha va uy egasi salom bermagicha kirmanglar. Vaz nasihat ilishinglar uchun bu sizlarga yaxshidir." Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Sura Nur 27-29-oyatlar. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda ruxsat 3 qitim so'riladi, ruxsat berilsa kiring, agar ruxsat berilmasa qaytib keting deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Ishikdan kirishda avval cho'nglar, bilim ahlilari Andın tərtib boyunca yaşlar kirgini yaxşı. Balalar ata-analarning uylariga kirganda avval ularga salom bergandan keyin aman kechikmasdan eng go'zal, eng esil iboralar bilan ulardan hol-ahvol so'rashchi zarurdir. 965-savol. Uyga kirishda adabsizlik sanaladigan ishlar qaysilar? Javob: garchi birovning uyiga keladiganligini oldin ola xabar berib qo'ygan bo'lsimi uning uyiga kirishda ishini qoqmasdan yoki oldirab salom bermasdan kirish ishini siliq qoqmasdan uy egisini va qo'shnilarini bearam qiladigan shaklda qattiq qiqish yoki uch qitimdan ortiq qiqish adabsizlikdir shundoqla birovning taqoqliq turgan eshik darvozalardan marab qarash bakmu adabsizlikdir payg'ambar alayhissalom mundoqlarga ochig'ilinib Birovning uyiga ishigidan yoki derazadan ruxsatsiz qargan odamning ko'zini o'yvassimi bo'ladi deb so'kkan. Chunki bunda qilish ham adabsizlik, ham boshqalarning maxfiyatligi qilingan ig'ir xiyonatdir. Ota-onalarning balalarning yotoqlariga ishini chekib, ruxsat so'ramasdan xohlagancha kirmasligi, balalarning ota-onasining yotog'iga mayli kunduzi, mayli oqshomlari ishini siliq chekib ruxsat olmasdan kirmasligi lozim. Chunki bunda qilish ota onalar bilan balalar o'tirisidagi ibbat hayoning ojizlashib qolishiga orasidagi hurmat intizomning sustlashib qolishiga sabab bo'ladi bir oilaning farzandlarimi bir oilaning farzandlarimi bir birining yotoqlariga kirishda albatta ishini chekib ruxsat so'rab kirishi adab axloqning jumlasidandir shukuruk va asnakning adablari 966 savol shukuruk va asnak nimadan bo'ladi javob Tədqiqatçıların etişçə, şükürük və əsnək çoğun kiçik insanların həmmisidə hətta yeni doğulğan buaqladımı ixtiyarsızlı peyda bo'ladigan bir holatdir Zukamdan bo'lmagan şükürük salomatlikning əlçisi bolub hesablanıdı. Çünki kesellik peyda boğanda adam bədənindəki keselgə immunit küçü bilan kesel bir-birini çətki qiqib, axiri immunit küçü g'olib kelganda kesel portlaydida shuning bilan badan xuddi zimin təvrigəndək tavrash orqali tushkörük hosil qiladi shunga bundoq tushkörük badanning yengillab qolganligidan burundagi nafasni to'sib oladigan to'sqinlikning ichilib ketganligidan bo'ladi ammo asnak qo'rsaqning to'yib ketganligidan yoki ko'p yeganlikdan bo'ladi u kishini o'rinlashtirib qo'yadigan va ko'p xultadigan bir holat 967 savol tushkörük va asnakning adablari qaysilar javob payg'ambar alayhissalom mundoq deb ko'rsatgan alloh tushkörükni yoqtiradi әсінәкіні яман көрді. Бірау түш көріп, әлhamdülillah, Аллах күшкірі десе, оны аңлыған адам, «Ярхамук Алла, Алла сізге рахмат қылсын» дейішкі тегішлік. Әсінәк шайтан тәрпідін болады. Әсінәк кәгенде мүмкін қадар оны қайтырғын. Әсінеген кіші «Ха» десе шайтан оныңдың күліді. İmam Bukhari rivayet. tushkurmakchi bo'lganda hamon o'zining qo'li yoki qo'l bilan eg'iz burunni to'sib ovozni tuvan qilishga tirishish asna kelganda qo'li bilan og'izni yepib turib mumkin qadar uni qaytirishga tirishish boshqalarga qarab turib tush ko'rmaslik qatorliqlarmi adablaridan sanaladi bir hadisda payg'ambar alayhissalom tush ko'rsa yuzini qo'li yoki kiyimi bilan yopatdi va uning bilan ovozni tuvan qiladi deyilgan imom termiziy rivoyat Şundakla başka dindeki bir kishi tush ko'rib, Allohga shukr onu uni boshqa dindagi odam deb kalkmasın, qoqmasdan, Allah Alloh sizni hidoyat qilsin va ishlaringizni o'ngishli qilsin deb yaxshi tilakda bo'lish go'zal axloqdan sanaladi. Oila hayotidagi bir yurish adab axloqlar. Islom dini jamiyatning ultishi bo'lgan oilaga zo'r ekmiyet bergan. Oila hayotiga münasuvetlik adab axloqlarining bazıları tövendikçe. Birinci, Uyingizga kirganda va chiqqanda ishni qo'lingiz bilan siliq yeping. Hargiz uni qattiq yopmang yoki uni o'zligingizdan qattiq yepilishga qo'yib bermang. Chunki bunda qilish siz mansub bo'lgan islom dinining axloqiga uyg'un kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom yumshoqlik qaysi narsaga kirsa, uni chiroyliqlashtirdi, u qaysi narsadan yo'lib elinsa, shu narsani satlashtirib yutadi deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. 2. Uyingizga kirganda yoki chiqqanda uydagilarga mayli ular cho'ng yoki kichik bo'lsin, mayli er yoki ayol bo'lsin, salom berishni unutmang. Musulmonning salami assalomu alaykumdan iborat bo'lib, bu islomning shuari va musulmonning unvonidir. Bundaq esil bir salomni qo'yib, xayrlik etigan yoki yaxshimsizlarga o'xshash musulmon emas qavmlarning so'zlarini do'rmang. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga islomga salom berishni o'rgatgan. O xizmatchi anas roziyallohu anhuga ta'lim berib ey o'g'lim uyingga kirganingda uydagilaringga salom bergin bunda qilish sen va uydagilaring uchun barkatlik ishdir deb ko'rsatgan termiziy rivoyat uchinchi uyingizga kirganingizda uy ichidagilarni cho'chitib o'tmaslik uchun oyoq tivishingiz bilan yoki gelingizni qirish bilan ularga sizning kirganligingizni bildirib qo'ying jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki payg'ambar alayhissalom bizni kecha uyimizning eshigini qattiq qiqishdan va ahlimizga tuyuqsiz kirishdan to'sqan buxoriy va muslim rivoyat to'rtinchi uyingizdagilarning birasi o'zining hujrasida bor vaqtda uning yeniga kirmoqchi bo'lsangiz ishni chekib ruxsat so'rab kiring hargiz bo'sib kirmang payg'ambar алейхиссалам bir kuni qandoqli bir uyga ruxsatsiz kirmaslik haqida ta'lim berayotganda bir odam адам onamning yanığı kirish uchunmi ruxsat so'ramdiman deb so'raganda payg'ambar alayhissalom uningga ha albatta ruxsat so'raysan deb javob bergan u odam yo rasululloh man onam bilan bir uyda turyotiman deganda payg'ambar alayhissalom shundoqdimi onangdan ruxsat so'rashing kerak deydi bu odam yana yo rasululloh man hamisha onam bilan billig'u deganda payg'ambar alayhissalom uningga onangni yalang'och holatida ko'rib qilishni yoqtiramsan deydi bu odam yo'q deganda Peygamber aleyhisselam onunla, "Ondaqda ananın ucursu kiriş için her vaxt anandan ruxsat sorğun" deydi. İbn Malik rivayet. 5. Birovning ishigini qaqqaningizda sirtda ishini qiqayotgan birining borligini bildirguvchilik derecede yumshoq va silik qiqang. Hargiz ishini qattiq qiqib, uy egisini cho'chitib yetadigan qo'pollikni qilmang. Bir kuni bir ayol Imom Ahmad ibn Hanbalining ishigini qattiq qiqib, adabsizlik qilganda Imom Ahmad onunla bu saqchilarning ish qiqishi bo'ldi degan ekan sahobalar payg'ambar alayhissalomning ishigini noati yumshoqlik bilan tirnoqlarini ishiltib qoqadi birovning ishigini qoqqanda har bir qiqish orliqida uy egasiga namozda bo'lsa uningdan bekor bo'g'ichilik taom ustida bo'lsa og'zidagi lo'qmisni oldirmasdan yutib olg'ichilik fursat berish kerak ishini qiqish uch qitimdan ortiq bo'lmaydi payg'ambar alayhissalom ruxsat so'rash uch qitim bo'ladi qitimde mu iş geçilmese qaytib ketish kerak deb ko'rsatgan buxoriy va muslim rivoyat oltinchi birovning ishigini işinin ishning udulda işinin ishning yon tarafida turish go'zal axloqdan sanaladi payg'ambar alayhissalom birovning ishigining oldiga de, ishning o'ng yoki so'l tarafida turadi ishga yuzini qilib turmaydi abu davud rivoyat Ishikdan kirganda avval uy egasiga salom berish, ishikdan kirgicha oyoqlarni qiqib, surtib, tozalab kirish. Uyning ichida poyanda silingan bo'lsa, uningga oyoqni chiqirib kirish lozim. 7. Birovning ishigini qoqqanda uy egasining kim degan savoliga men deb javob bermasdan, balki o'zining ismini aniq aytish lozim. Jabir raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Мен Mən bir günü Peyğəmbər əleyhissalamın işçigini qaqqınımda, Peyğəmbər əleyhissalamın kim deb so'rgan savoliga man deb javob beruvdim payg'ambar alayhissalom buni yoqtirmagan мен man man deb ishini ochdi buxoriy va muslim rivoyat sakkizinchi birovni oldin xabar bermasdan ziyorat qilganingizda qaysi bir uzrisiz sabablik sizni qabul qilolmaydiganligini aytib sizdan uzr so'rasa uzrisini qabul qilishingiz va uningdan ranjib qolmasdan qaytib ketishingiz lozim. Agar ziyoratingizni qabul qilganida oldin xabar qilmaganligingiz uchun uningdan uzr so'rashingiz lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Bu sizlar uchun eng yaxshidir deydi. Nur surasi 28-oyat. 9. Birov sizni uyiga boshlaganda, uyning har tarafiga sinchilab beqishdan, uydikilarga tikilib qarashdan, shundoqla uyiga taklif qilishdan burun uy ichiga qarashdan nazar qiling bunda qilish islom axloqiga uyg'un kelmaydigan ayb ishdir bir kuni payg'ambar alayhissalom uyida beshini taravatadi bir odamning uningga sirtdan qaravatganligini ko'rib qilib u odamga sening bunda qaravatganligini bilgan bo'lsam ikki ko'zingni o'yib olgan bo'lardim uyga kirishga ruxsat so'rashdan maqsad faqat ko'zni qarashga tegishli bo'lmagan yerga qarashdan saqlash uchundir degan buxoriy va muslim rivoyat o'ninchi Birovni ziyorat qilganimizda uyga siliq kiring. Oyoqlaringizni siliq selib, maxsus joyda ratlik qo'ying. Oyoqlarni selish va kiyish tartiblariga ahamiyat bering. Payg'ambar alayhisalom: sizlar oyoqlaringizni kiymakchi bo'g'ininglarda, ishni o'ng tarafdan boshlanglar. Oyoqlarni selishda ishni avval sol tarafdan boshlanglar deb ko'rsatgan. Muslim rivoyat. 11. Sohibxon bilan o'ltiradigan o'rningiz to'g'risida tortishmang. Sahibxon qayaga taklif qilsa, shu yerda o'ltiring. Ko'p takallub qilmang. Mehmon qo'ydin yuvosh bo'ladi degan so'z bor. Balki sahibxonning uni o'ltirishga taklif qilgan joy siz va sahibxon uchun eng yaxshi va munosib joy bo'lishi mumkin. Sahibxonning uyida turayotganingizda xuddi tekshirishga kelgan kishidek uy ishchiga sinchilab qarab yurmang. Yepiq narsani ochmang. Sizni boshlamagan hujurlarga kirmang. 12. Birovni ziyorat qilish uchun munosib kun va munosib vaqtni tanlash kerak. Ziyorat qilganda bek uzun o'ltirib, sohibxonni zeriktiradigan ishni qilmang. Birovni tamoq vaqtida, uxlaydigan vaqtda va dam oladigan soatida ziyorat qilishdan saqlaning. 13. Qandaqla bir joyga kirganingizda o'ltirganlarning hammasiga salom qilib kiring. Qo'l ilishib ko'rishmoqchi bo'lganingizda ishni so'rinning cho'ngidan boshlang. payg'ambar alayhissalom bu mavzuda avval chongdan boshlanglar deb ko'rsatgan imom muslim rivoyat 14. to'rtinchi biroz so'ringa kirganingizda ikki kishining o'ttirisiga kirib o'ltiribolman balki ularning o'ng yoki so'l tarafidan o'rin elon payg'ambar alayhissalom ikki odamning o'ttirisida o'ltiribolmanglar deb ko'rsatgan abu davud rivoyat 15. beshinchi uch kishi bir yerda o'ltiribyotgan bo'lsanglar ularning birini qayrib qo'yib yana biri bilan pichirlashmang Bu adabsizlikdir payg'ambar aleyhisselam üç kishi bar yerde ikisi bir-biri bilan pishirlashmasin deb ko'rsatgan. Imom Malik va Abu Davud rivoyat. payg'ambar aleyhisselamdan agar ular 4 kishi bo'lsa-chi deb so'ralganida u vaqtda hech vaqasi yo'q deb javob bergan. Bu yerdagi ma'ni kishilarning ko'nglini ranjitmaslik uchundir. Chunki ikki kishining 3 kishini qortib qo'yib pichirilishi 3 kishining ko'nglini bearam qilmay qolmaydi. 16. Bir yerga kirish yoki chiqishda, yoshda va ilmda cho'nglarga yo'l bering. Agar qaysining cho'ng ekanligini bilmasangiz, o'ng tarafdagilarga yo'l qo'ying. Bir narsa taqdim qilishdimi, avval cho'nglarga bering. Payg'ambar alayhissalomning cho'ngning haqqini bergin degan so'zi bu ma'noni bildirdi. Buxoriy Muslim rivoyat. 17. Ota-onangizning oldida hammadan adablik bo'ling, chunki ular eng adablik, eng yaxshi, siliq muomalaga ahliqdir. Bir adam payg'ambar aleyhisselamdan yaxshilik qilishim uchun eng haqli kishim kim deb so'rganda payg'ambar aleyhisselam uning har qitimliq savoliga onang deb javob berib, 4-qitimda dadang deb javob bergan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Yo'l yurganda hargiz ularning oldida mangmang. Taomga ulardan burun qo'l uzatmang. Ular o'ltirishdan avval siz o'ltiring. Ular so'zlashdan burun siz so'z qilmang. 18. Мәсҗидкә яки қандақлы бір сорынға бағанда яки бір мехманны күтіп елішкі шыққанда чырайлық kiyinib, час сақалыңызны тарап, құшпырақ әттірлерді чечіп шыққан. Yıqımsız yediniz bilan boshqalarni rahatsız qilishdan saqlaning. Payg'ambar alayhissalom sizlar boshqalarning oldiga chiqmoqchi bo'lganinglarda o'zinglarni tuzab chiqinglar, chunki Alloh go'zaldir, u go'zallikni yoqtiradi degan. Imom Muslim rivoyat 19. Siz birining uyiga mehmon bo'lib borganingizda, uning sharoitiga rioya qilishni biling. Uning vaqtini isrof qilmang. Uningga eg'irlik samang, uni asrashni biling. Otalarimiz o'zini so'rgan qonning oldiga bormabdi deydigan hikmatlarni qoldirgan. Shuningdek, sizga biri mehmon bo'lib kelganda, uning hurmatini yaxshi qiling. Bu yemak ichmakda haddidan oshirib etib isrof qiling deganlik emas. Buningda normallikni saqlang. Ammo hurmat ikramda qanchalik oshira olsangiz, shunchalik oshirib qiling. Chunki bu sizdan ochiq ko'ngil va tabassumdan boshqa hech narsa talab qilmaydigan ish. 20. Tuqqanlaringizdan yoki do'stlaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yoki xizmatdoshlaringizdan birasi kasal bo'lib qolsa, uni ziyorat qilgan tunji kishi siz bo'lishga tirishing. Bilingki, bu cho'ng savoblik ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom kimki bir kasalni yo'qlaydi ekan, u Alloh taolaning rahmati ichida bo'ladi. O keselinin yenide oltırgını da Bu rahmat uni texmi qo'rishaydi degan. Imom Ahmad rivoyat. Kesal yo'qlashda uning adab axloqlariga rioya qilishni unutmang. Kesalning yanada uzun o'ltirib olmang. Ko'p gap qildirmang. Ko'ngli buziladigan so'z yoki xabarlarni uningga aytmang. Uningga aytishga tegishli bo'lgan shum xabarni aytmoqchi bo'lganda, uni muqaddamsiz holda to'satdan aytmang. 21 Mehmandarchiliklarda yoki qaysi bir so'rinda yaqinlaringiz bilan suhbatlashib o'tirganingizda ovozingizni o'ttira qiling. Ovozingizni ehtiyojga qarab chiqaring. Qattiq so'zlab boshqalarni rozi qilmang. Qur'on Karim Luqman hakimning o'g'liga qilgan vasiyatini bayon qilib mundaq degan: "Ovozingni yuqori qilmagin." Sura Luqman 19-oyat. 22-Kishilar bilan suhbatlashganingizda qarish tarafning ko'nglini asrishingiz lozim. Birov sizga so'zlayotganda so'zligichining ko'ziga qarab jim o'ltirib tinglashang. U yoq bu yoqqa qarashdan va ko'zingizni uning ko'zidan qochirishdan qattiq hazar qiling. Chunki bunda qilish so'zligichini bearam qilib qo'ydi. Luqman hakim o'g'liga: "O'g'lim, sen chiroyli so'zlashni o'rganganingdek, chiroyli anglashni ham o'rgangin" degan ekan. So'zliguvchiga butun diqqatini beg'ishlash va uning so'ziga qarab turib anglash chiroyli anglashga kiradi. Hatta o siz biladigan bir masalani sizga tushuntirmoqchi bo'lganida siz bu masalani bildiganligingizni uningga chandurmasdan sözüge quloq solishingiz lozim. Mana bu islom axloqidir. Ammo munozir qilishish, o'g'inish qilish buningga oqshimaydi Uningda tortishish bo'ladi. 23-chi Söhbətinin biri şu ki, sözlügücünün siz düşünəməyən məsələ haqqında sual qilishni u kishi so'zini tugitib bo'g'ich qo'yib turing uningga so'zni davomlashtirish fursati bering shuningdek suhbatda yoki qaysi bir sorinda boshqalar bilan o'ltirganda ulardan biri qaysi bir masaladan so'ralsa siz uningga javob berishga aldirmang agar sizning ra'yingizni so'rasa yoki savolni sizdan so'rgan bo'lsa bu vaqtda javob bersangiz bo'ladi